Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Roza va uning ahkomlari. 554-savol. Roza degan nima? Javob. Roza so'zining lug'atdagi ma'nosi o'zini bir narsadan to'sish deganlik bo'lib, islom istilohida tong yo'rig'andan boshlab quyosh botqonga qadar alloh taologa ibodat qilish niyati bilan yemak ichmak va jinsiy aloqadan o'zini to'sish deganlikdir besh yuz ellik beshinchi savol ro'za qandoq ibodat javob ramzon iyida bir oy ro'za tutish islomdagi besh chong asosli farzdan biri va tarbiya xarakterlik ibodatdir 556 savol ramzon ro'zasi qachon farz bo'lgan javob Рамзан ro'zisi hijriyaning 2 yili madina munavvar Мунаввар farz фарз ro'za tutish farz фарз besh 557 ellik yettinchi savol ro'za фарз farz bo'ladi javob yilda bir Рамзан ramzon ro'zasini tutish har qanday musulmon oqil bolig' va ro'za tutishga toqati yetadigan kishi uchun farzdir ro'zini buzadigan omillar besh yuz ellik sakkizinchi savol ro'zini javob ro'zini buzadigan omillar ro'zini buzish bilan birga qazo va kaporati lozim qiladigan omillar yana biri ro'zini buzish bilan birga qazoni lozim qiladigan omillar deb ikkiga bo'linadi 559 yuz ellik to'qqizinchi savol ro'zini buzish bilan birga qazo bilan kaporatni lozim qiladigan omillar qaysilar javob ro'za tutgan kishining ramzon kunduzida qasdan jinsiy munosabat o'tkazishi yeyishi ichishi uning rozisini buzadi ham qazo bilan kaporatni lazım qiladi ro'zining kaporati 560. yuz oltmishinchi savol kaporat degan nima javob kaporat moddiy jazo deganlikdir besh yuz oltmish birinchi savol buzilayotgan ro'zining kaporati qandoq ado qilinadi javob bir kun qaza 60 kun kaporat bo'lib orqa orqadan 61 bir kun ro'za tutish uni qilolmasa yo'qsillardan oltmish miskinga bir vaqt tomoq berish yoki oltmish kishining har biriga ramzondagi pitr sadiqisining miqdoridan naq pul berish bilan ado topadi ro'zining qazosi besh yuz oltmish ikkinchi savol qazo degan nima javob qazo vaqtida ado qilinmagan ibodatlarni boshqa bir vaqtda ado qilish demakdir besh yuz oltmish uchinchi savol ro'zini buzib qazosili keladigan ishlar qaysilar javob ro'zini buzib qazosiga keladigan ishlar tuvandikidak birinchi qum tuproq va ko'p miqdordagi to'pichonga o'xshash odatda yeyilmaydigan narsalarning goldini o'tib ketishi ikkinchi qasddan qusish ammo ixtiyorsiz holda qusgan kishining ro'zisi buzilmaydi uchinchi iftorning vaqti kelganligini gumon qilib eg'izini kun o'ltirishdan burun ichib etish yoki tong yo'rimidi degan gumon bilan tong yo'rib bo'lgandan keyinmi yeyishga davom qilish to'rtinchi o'zidan qasddan ispirma chiqarish beshinchi boshqa birining zo'rlashi bilan ro'zasini buzish oltinchi burniga yoki quloqqa doğru temitish tomirga quvvat okullarını saldırış. ammo davalınış maqsadi bilan badanning qaysi bir yerge silingan normal o'kinlar ro'zni 7. yettinchi saldı holda galdin yamğur yomg'ir yoki suvning o'tib ketishi 564 savol ro'zada esida yo'q bir narsa yeb ichib qo'ysa ro'za buzilamdi javob ro'za tutgan kishi esida yo'q holda bir narsa yeb salsa yoki ichib salsa esiga kelgan hamon to'xtab olsa uning ro'zasi buzilmaydi ammo baribir buzildig'u degan e'tiqod bilan yeyishga davom qilsa buziladi ro'zining turlari 565 savol dinimizda qancha turlik ro'za bor javob dinimizda olti turlik ro'za bo'lib ular farz vojib sunnat mustahab harom makro va nafl ro'zalardir 566 savol farz ro'zlar qaysilar javob farz ro'zlar tuvandikilar 1 ramzon oyining ro'zasi 2 kaporatning ro'zasi 3 ramzonda tutilmagan ro'zlarning qazosi 567 savol vojib ro'zlar qaysilar javob vojib ro'zlar tuvandikilar bir tutib buzivatgan sunnat yoki mustahab ro'zlarning qazosi ikki tutaman deb otayotganlik sababi bilan ustiga yuklangan ro'za besh yuz oltmish sakkizinchi savol sunnat bo'lgan ro'zalar qaysilar javob sunnat bo'lgan ro'zalar uch bo'lib ular tuvandikilar bir qamariya oylaridan muharram birinchi oyning to'qqizinchi o'ninchi kunlari yoki o'ninchi va o'n birinchi kunlari ro'za tutish ikki bu fəaliyyətində olmayanların Ərafət günündə bir gün roz tutuşu. 3. Şəvval ayının 6 gün roz tutuş. 569-cu sual. Müstəhəb rozlar qaysılar? Cavab. Mustahab rozlar tövəndiklər. 1. Şənbə və peyşənbə günlərində. 2. Qamariya aylarından hər ayının 13 14 15-ci 3. Şaban iyida xohlagancha ro'za tutish mustahabdir 570 savol qaysi kunlarda ro'za tutish harom bo'ladi javob tuvandiki kunlarda ro'za tutish harom bo'ladi 1. ro'za itning 1 kuni 2. qurbon itning 1 kunidan 4 kunigacha bo'lgan hit kunlarda ro'za tutish haromdir chunki musulmonlar bu bayram kunlarida ro'za tutmasdan og'zini ochiq qo'yib hit qilishga buyurilgan 571 savol qaysi kunlarda ro'za tutish makruh bo'ladi javob Tövəndəki günlərdə roz tutish makruh bo'ladi. 1. Nafl roz tutmoqchi bo'lgan kishining juma kunila ayrim bu kunda roz tutishi makruhdir. Juma kunida roz tutmoqchi bo'lgan kishi uningga payshanbini yoki shanbini qo'shib tutishi lozim. 2. Ashura kunida roz tutmoqchi bo'lgan kishining Ashura kunini yolg'iz tutishi makruhdir. Sunnat uning oldidan yoki keynidan bir kunni qo'shib tutishdir. 572 savol Ashura kuni degan qaysi kun? Javob. Ashura kuni qamariya oylaridan Muharram 1-oyning 10-kunidir. 573 savol Nafl ro'zlar qaysi vaqtlarda tutiladi? Javob. Nafla ixtiyoriy ro'zlarni tutishning belgilik vaqtlari yo'q. Ro'za tutish harom yoki makruh bo'lgan kunlarning sirtida yilning qaysi bir kunlarida nafl ro'zlarni tutishga bo'ladi. Ramzan eyining ulug'lig'i 574 savol Ramzan eyi nima uchun shuncha ulug' oy javob Ramzan eyi nurg'ulg'an fazilatlari va ortiqchiliklari sababli butun oylardan ulug' hisoblanadi bu oyning ulug'lig'i mono sabablardan birinchi Ramzan eyi Qur'on Karim Muhammad alayhisalomga tushishga boshlagan oydir. 2. Ramzan eyi qadr kechasi bilan sharaflangan oydir. 3. Ramzan eyi ibodatga berilish eyidir. to'rtinchi ramzon o'zini savrchanlikqa chiniqtirish eyidir beshinchi ramzon iyi duolar ijobat bo'ladigan oydir oltinchi ramzon eyida qilingan umra payg'ambar alayhissalom bilan birga qilingan hajiga tangdir ramzon eydiki eng fazilatli vaqtlar besh yuz yetmish beshinchi savol ramzondagi eng fazilatli kunlar qaysilar javob Ramzandagi eng fazilatli kunlar Ramzanning oxirgi 10 kuni bo'lib, ming oydan ulug' va sharafli bo'lgan qadr kechsa, bu kunlarda tepiladi. Roza tutmaslikka ruxsat qilinganlar. 576-savol. Ramzan rozisi kimlardan kechirim qilinadi? Javob. Ramzanda roza tutmaslikka ruxsat qilingan tövəndiki shaxslar birinchi Eğri oyoq yoki bola emitgan ayollar agar ro'za tutsa o'ziga yoki bo'qiga ziyo yetadigan bo'lsa ikkinchi ro'zaga bardosh qilib berolmaydigan eg'ir kasallar uchinchi yashinib qolganlikdan ro'za tutolmaydigan kishilar to'rtinchi musofirlar beshinchi urush maydonidagi askarlar oltinchi boshqasi tarafidan agar ro'za tutsa jiniga daxl tarzi yetadigan shaklda tahdidga uchirganlar ro'zining fidyasi besh yuz yetmish yettinchi savol ramzonda ro'za tutmaganlar qanday qiladi javob ig'ir oyoq yoki bola emitganlik yoki kasallik musofirlik va yoki urush maydonida bo'lganlik tahdidga uchirganlik sababli ramzonda ro'za tutmaganlar boshqa vaqtlarda bir kunga bir kunning qazosini tutadi ammo yashinib qolganlikdan yoki kasallikdan zodi ro'za tutolmaganlar tutolmagan ro'zlari uchun fidya berdi besh yuz yetmish sakkizinchi savol fidya degan nima va miqdori qanchalik javob fidiya qilolmagan ibodat badiliga faqirlarga beriladigan sadaqa yashinib qolganlik yoki kasallik tufayli Ramzan ro'zini tutolmaganlar tutalmagan ro'zining har bir kuni uchun bir faqir to'yg'idek tomoq berdi besh yuz yetmish savol tutolmagan ro'zisi qolgan holda o'lgan kishi uchun fidya basi bo'lamdi javob bundaq kishining tutalmagan har bir kunlik ro'zisi uchun bir faqir to'yg'idek miqdorda sadaqa basi bo'ladi 580 savol kasallik yoki safarda bo'lganlik sababdan ro'za tutalmasdan o'lgan kishi uchun nima qilish kerak javob kasallik yoki safarda bo'lganlik sababidan tutalmagan ro'zasining qazosini tutib bo'g'ichilik o'lib ketgan kishi uchun ro'za tutish yoki fidya berish lozim kelmaydi agar boshqa sabablar bilan ramzonning ba'zi kunlarida ro'za tutmagan bo'lib uning qazosini tutib bo'g'ichilik o'lib ketgan va varislarga fidya berishni vasiyat qilgan bo'lsa uning varisleri uning qoldirgan merosidan üçten biridan ko'p bo'lmaslik sharti bilan uning tutalmağın har bir kuni uchun bir peqir toyğıdak miqdorda fidya berdi fidya sadiqasi sadaqayı fitri Sadaqayı fitri va uning ahkomlari 581. sual. savol fitr sadiqasi degan nima javob fitr sadiqasi yoki sadaqoyi fitri Ramzan ro'zasi va hid xushalliqi sababi bilan peqirlarga berish belgilangan sadiqa bo'lib xuddi namozning nuqsonlarini sajda savi to'liqlagandek fitr sadiqi sadiqasimi Ramzan rozisini tutish jarayonidagi nuqsonlarni to'liqlaydi fitr sadiqasi berish vojib bo'lganlar besh yuz sakson ikkinchi savol fitr sadiqasini kimlar beradi javob fitr sadiqasini berish mayli cho'ng bo'lsin Мәйлі әмділі туылған бұвақ болсын, мәйлі бай болсын, мәйлі кәмбіғал болсын, әр қандық мұсылманның үстігі вajibdir. Мұсылман адам бұл сәдеқіні өзі вә өзінің капалетідікі айлы әзалары, ата-аныс қатарлық әрбір кіші үшін береді. Фитр сәдеқісінің беріш вақты. 583-ci sual. Fitr sədəqəsi qaçan berilədi? Cavab. Fitr sədəqəsi roza hitinin 1-ci günü ətdiginə tang etişi bilən vacib uni hit namozga berishdan burun berish afzal hit kunlari ichida bersimi yoki ramzon ichida bervassimi bo'ladi 584 savol fitr sadiqasining miqdori qanchalik javob fitr sadiqasining miqdori yarim sa sa qadimgi o'lchamlardan bo'lib hanafiy mazhabiga ko'ra bir sa 3 kilo 250 grammga teng 1 kilo 625 gramm bug'doyning o'zi yoki xalq pulidagi qimmatidir fitr sadaqasi beradiganlar besh yuz sakson beshinchi savol fitr sadaqasi kimlarga beriladi javob fitr sadaqasi zakat elishi durust bo'lgan kishilarga beriladi besh yuz sakson oltinchi savol fitr sadaqasini bermagan kishining ro'zasi qandoq bo'ladi javob fitr sadaqasi ro'zadan ayrim bir ibodat bo'lib fitr sadaqasi bermagan kishining tutgan ro'zasi durust biroq fitr sadaqasini ado qilmag'icha bu sadaqa u kishining ustida qarz bo'lib qoladi tutgan rozisiga daxli yetmaydi e'tikob va uning ahkomlari besh yuz sakson yettinchi savol e'tikob degan nima javob e'tikob alloh taologa ibodat qilish niyati bilan ro'za tutgan holatda masjidda o'ltirish demakdir besh yuz sakson sakkizinchi savol e'tikob qilishning hukmi nima javob e'tikob ikki turlik bo'lib biri sunnat yana biri vojib bo'lgan e'tikobdir birinchi payg'ambar alayhissalomning iziga varislik qilib alloh taoloning roziligiga erish maqsadi bilan qilinadigan e'tikob sunnat bo'lgan e'tikobdir ikkinchi e'tikob qilishni niyat qilib otayotgan sababdan vojib bo'ladigan e'tikobdir besh yuz sakson to'qqizinchi savol e'tikob qachon qilinadi javob qaysi bir vaqtda e'tikob qilish sunnatdir ramzonning oxirgi o'n kunida e'tikob qilish ta'kidlik sunnat bo'lib uning savobi nihoyat ko'pdir payg'ambar alayhissalom uni hech tark etmagan e'tikobning shartlari 590 savol e'tikobning shartlari qaysilar javob e'tikobning shartlari tovanlikcha bir e'tikobni niyat qilish 2 arlarning masjidda o'ltirishi ayollarning uyida o'ltirishi 3 ayollarning hayz va nafoslardan pok bo'lishi 4 o'zursiz masjiddan chiqmaslik ro'ziga munosabatlik savol javoblar 591 savol Ramzan rozisining va boshqa ibodatlarning niyatini eg'iz bilan aytish shartmi? Javob. Qandoqli bir ibodat uchun niyatni eg'iz orqali ifodalash shart emas, balki ko'nglida niyat qilish yetarlidir. 592 savol. Intayin oz miqdorda bir narsa yeyish bilan roz buzilamdi? Javob. oz miqdorda bir narsa yeyish bilanmi hatto biror dona no'qut yoki bir tomchi yomg'ir suyining goldan o'tib ketishi bilanmi ro'za buziladi 593 savol. Roza tutgan kishining og'ziga chivin yoki chang to'zon kirib ketsa, rozasi buzilamdi? Javob. Roza tutgan kishining og'ziga chivin yoki chang to'zon kirib ketib, hatto gelidan o'tib ketsimi, uning rozasi buzilmaydi. Ammo ushshaq tosh yoki kichik chalmachaqliq narsalarni yutib solgan kishining ro'zisi buziladi va uningga bir kunlik qazo lozim bo'ladi besh yuz to'qson to'rtinchi savol ro'zni tutayotgan kunlarda o'ziga attir chechish yoki gullarni purash bilan ro'za buzilamdi javob ro'za tutayotgan kunlarda o'ziga attir chechish yoki gullarni purash bilan ro'za buzilmaydi besh yuz to'qson beshinchi savol ramzon kunduzida ehtilom bo'lib qolgan kishining ro'zasi buzilamdi Cevap Ramzan kündüzde ihtiyarsız aldı ihtilam bulup kalan kişinin rozusu buzulmaydı. Onun o g'usl kılış bəriz boludu. İptardın burun g'usl qilsimi rozusu buzulmaydı. 596 sual. Ramzan rozusunu tutuş gününün kunining davlat tarafidan şart mı? Cevap. Rozu tutuş gününün davlat tarafidan belgilanishi şart emas, Belki aynı görgen kişinin ro'za tutuş bərizdir. 597 sual. Рамзан kunduzi qon oldirgan kishining ro'zisi buzilamdi javob Рамзан kunduzida qaysi bir sabab bilan qon oldirgan kishining ro'zisi buzilmaydi 598. yuz to'qson sakkizinchi savol oyliq odati ichidagi yoki to'g'itliq ayollar ro'za tutsa bo'lamda javob oyliq odati ichidagi yoki to'g'itliqning qiynidan tehi poklinib bo'lolmagan ayollarning ro'za tutishi joiz emas tutgan 599 savol ramzon kunduzda hayz ko'rgan yoki tuqqan ayolning ro'si buzilamdi javob ramzon kunduzda hayz ko'rgan yoki tuqqan ayollarning ro'si buziladi ular keyin qazosini tutadi 600 yuzinchi savol suhurliq yovotgan vaqtda bomdodga azon o'qisa nima qilish kerak javob suhurliq yovotgan vaqtda bomdodga azon o'qilgan bo'lsa hamon yeyishni to'xtatish kerak biroq tutgan ro'zi durust bo'ladi 601 savol junubat bilan ro'za tutish durustmi javob junubat ya'ni g'usli kerak qiladigan holatdan pok bo'lish namoz uchun shart ammo ro'za tutish uchun shart emas shunga junubat bilan ro'za tutish durustdir 602 savol ro'za tutmaslikka ruxsat qilingan kasal qandaq kasal javob ro'za tutmaslikka ruxsat qilingan kasalning odatdagi bosh og'riqi tish og'riqi va ko'z og'riqiga o'xshagan yenik kasallardan bo'lmasdan balki ro'za tutsa texmo eg'irlashib ketish ehtimoli kuchli bo'lgan eg'ir kasallardan bo'lishi shart olti yuz uchinchi savol kaparat qaysi turdagi ro'zni buzg'anga keladi javob kaparat faqat ramzonning ro'zasini qasddan buzganlik uchun lozim keladi ammo kaparat ro'zasini qazo va nafl ro'zalarni buzganlarga kaparat lozim kelmaydi 604 savol nafli uchun ro'za tutish uni buzgan kishi uchun uning qazosini tutish kerakmi javob sunnat yoki nəpli rozlarını tutib qaysi bir sabab bilan buzayotgan kishi uchun hanafiy mazhabiga ko'ra qazo lozim keladi ammo Şafi, Maliki va hanbali Qatarlıq uch mazhabga ko'ra bu ro'zlar ixtiyoriy ro'zlar bo'lganlikdan buzayotganga qazo lozim kelmaydi hozirgi zamon o'limolari bu masalada bu ish mazhabning royini kuchlik sanaydı. 605. sual. Özünün savol o'zining bilen yutish bilan ro'za buzilamdi javob ro'za tutgan kishining kunduzda o'z bilen yutishi bilan ro'zasi buzilmaydi olti tutkan kişinin savol ro'za tutgan kishining kunduzda ko'zga surma tortishi va do'ri temitishi bilan ro'za kişinin javob ro'za tutgan kishining kunduzda ko'zga surma tortishi va dori temitishi bilan ro'zi buzilmaydi olti yuz yettinchi savol qaysi organga dori quyish bilan ro'zi buziladi javob ro'za tutgan kishining kunduzda eg'iziga yoki burniga va yoki qulog'iga dori temitishi bilan uning ro'zisi buziladi shuningdek ikki avrat a'zosiga dori qo'yish bilan ro'zisi buziladi haj va umra olti yuz sakkizinchi savol haj qandoq ibodat javob haj baytullohni allohning uyi bo'lgan kabini ziyorat qilish niyati bilan makkaga berib zulhajji iyida ado qilinadigan iqtisodiy va jismoniy ibodat bo'lib qudrati yetgan kishining umri ichida bir qatim ado qilish farzdir olti yuz to'qqizinchi savol haj qachon farz bo'lgan javob hajning farz qilingan yili to'g'riliq islom ulamolari o'tirisida ixtilof bor eng ishonchli qarash haj hijriyaning to'qqizinchi yili farz qilingan degan qarashdir Haj farz bo'lgan kishilar 610 savol. Hajning farz bo'lishining shartlari qaysilar? Javob. Birovga hajning farz bo'lishining shartlari tuvandikicha. Birinchi musulmon bo'lish, ikkinchi aql o'shi joyida bo'lish, uchinchi balog'atga yetgan bo'lish, to'rtinchi haj qilishga qodir bo'lishdan iborat. 611 savol. Haj qilishga qodir bo'lish deganning ma'nosi nima? Javob. birovning haj qilishga qodir bo'lib uningga haj farzining yuklanishi uchun uning haj chiqimlariga hajga berib kelguchi uyda qolgan bola chaqalarining butun chiqimlariga yetgudek iqtisodga ega bo'lishi tenining sog' bo'lishi haj yo'lining xotirjam va ochiq bo'lishi o'zi ham mol mulki ziyonga uchirmaydigan bo'lishi ham qarzdor bo'lmasligi shartdir hajga berishdan burun qilishga tegishli ishlar 612 savol hajga berishdan burun qiladigan ishlar qaysilar Cevap. Həc яки ömrü səfərə atlanmaqçı bolğanlar tövəndikilərni qıldı. 1. Həc яки ömrü qılmaqçı bolğan adamın bu ibadətlər bilan faqat Alloh taolaning roziligiga erishishni maqsad va g'oya qilishi. 2. Бала чакаларга шарият әхкамларга рая кылыш, Аллаһ Таала буйрганларны толык орындаш ва тосканларны тәрк итиш хакында васият кылыш. 3. Үстиде карыз бос төләп, хак игесе белән разылышышы. bola chaqalari va urug' tuqqanlari bilan chiroyli qo'shlishishi boshqalardan elishi bo'lsa bola chaqalarga yezib va guvohchilarni guvoh qilib qoldirishi vasiyatlari bo'lsa qilib olishi to'rtinchi haj va umr qilishning qoida tartiblarini yaxshi o'rganish haj qo'llanmasidan birini butun safar bo'yicha o'ziga amroh qilishi beshinchi haramga berib kagichilik barliq chiqimlar uchun halol pul ishiltishi yettinchi butun safar ichida tozliqqa pokizlikqa zo'r ahamiyat berishi. 8. Haj safari jarayonida taqvoliq bilan ish ko'rib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan musulmon qarindoshlardan ulgu olishi va o'zining go'zal axloqi bilan ularga ulgu bo'lishi. Hajning turlari. 613 savol. Hajning turlari qancha? Javob. Haj 3 turlik bo'lib, ular haj ifrat, haj tamattu va haj qirondir. 614 savol. Haj ifrat degani nima? javob haj ifrod yakka haj degan ma'noda bo'lib haj oylarida umr qilmasdan faqat hajinni niyat qilib ikrom bog'lash bilan qilinadigan hajdir 615. yuz o'n beshinchi savol haj tamattu degan nima javob haj tamattu bahrimon haj degan ma'noda bo'lib haj oylarida haj bilan umr ikkisini ayrim ayrim ikrom bog'lash bilan ado qilinadigan hajdir olti yuz o'n oltinchi savol haj haj qiron degan ulanma haj degan ma'noda bo'lib haj bilan umri ikkisini ado qilishni niyat qilgan holda ehrom bog'lab bog'lagan shu ehrom bilan avval umra ondin haj faoliyatlari ado qilinadigan hajdir askartish har ifrat qilg'uvchilarga qurbonlik qilish vojib emas ammo haj tamattu va haj qiron qilg'uvchilarga qurbonlik qilish vojibdir hajning farz vojib va sunnatlari 617 savol hajning farzlari qancha javob hajning farzlari uch bo'lib ular tuvandikicha 1. haj qilishni niyat qilib ehrom bog'lash 2. arafatda turish 3. kabini yetti qitim tavob qilish bu tavob tavob ifoda deb ataladi askartish farz ismini olgan ishlardan birasining qasddan yoki savallikdan tark qilinishi bilan qilingan haj bekor bo'ladi bu ahvolda hajini yana bir yili qaytadan qilishga to'g'ri keladi 618 savol. hajining vojiblari qaysilar? Javob. hajining vojiblari yetti bo'lib, ular tovanligicha. 1. Miqot. Ekran bog'lashga belgilangan o'rindan ekran bog'lash. Ikkinchisi Safa bilan Marva orasida sa'y qilish, ya'ni mengish. safodan Marvaga bir qitim berish, bir sa'y. Marvadan safoga berish yana bir sa'y hisoblanadi. 3. Muzdalifada az vaqt bo'lsa turish, ammo bir kech qo'nish sunnat. to'rtinchi shaytonga tosh etish beshinchi boshni tushirish yoki chashni qisqartish oltinchi qurbonlik qilish yettinchi haramdan ayrilish oldida vido tavobini qilish askartish vojib ismini olgan ishlardan birasi qasddan yoki savallikdan tark qilinsa haj buzilmaydi biroq bir qo'y qurbonlik qilib uning go'shidan yemasdan hammasini makkada kambag'allarga tarqitib berish uningga qudrati yetmasa haj kunlarida hech kundan burun uch kun yurtiga qaytgandan keyin 7 kun jami 10 kun ro'za tutish bilan nuqson to'liqlanadi 619 savol hajning sunnatlari qaysilar javob hajning sunnatlari tuvandikicha birinchi ikrom bog'lashdan avval yuyinish ikkinchi ikromlik uchun ikki parcha oq yangi va yuyilgan pokiz material ishiltish uchinchi ikrom bog'lab bo'lib ikki rakat namoz o'qish to'rtinchi ikrom bog'lagandan keyin labbayka duosini aytish beshinchi makkaga yetib kelgan hamon kabini tavob qilish oltinchi zulhajja oyining o'n birinchi o'n ikkinchi va o'n uchinchi kunlari minoda qo'nish muloyiza yuqorqi uch kunda minoda kechining yarmichilik bo'lsimi qo'nish hanafiy mazhabida ta'kidlik sunnatdir ammo shofiy Maliki va hanbali mazhablarida vojibdir buningga binoan minoda qo'nmagan kishiga bir qo'y qon keladi uni bo'g'izlab makkaning beriş tarqitib berish belgilanadi sünnetleri, hacının kamaleti üçün kamolati uchun intayin işler bo'lgan ishlar bo'lib sunnat amallarga ahamiyat berish Ama sünnet ammo sunnat deyilgan ya birasini yoki hammasini ya yoki savallikdan tark etish bilan hajning adatı tepishiga ta'sir etmaydi